Chunka suhtayoh kah kapitulo. Tukuy kaykunatam nikichik mana hukmang yana ikichik pa. hukman yanaykichikpaq. Jarqumusunkichikmi huñunakuna wasimanta. Pipas wañuchisuqnikichikmi ninja. Kaykunata ruraspayqa Diostam servichkani, nispan. Kaykunataqa ruranjaku taytatawan nyuhata mana riqsiwasqankuraykum. Kaykunataqa nikichik Chay tiempukuna chayamuptin kaynisqaykunata yuyarinaykichikpaqmi. Espiritupa rurasqanmanta. Ñawpaqmantara hamkunawan kasqayraykum kaykunataqa manaraq nirqaykichikchu. Kunanmi ichaqarichkaniña, kachamuaqniwan kuska kamunaypaq. Ichaqa manam mayqannikichikpas tapuankichikchu. Maytataq richkanki, nispaqa. Kaykunan isqaywanmi sinchillaquisqa kachkankichik. Chiqaptamnikichik. Allimpunim ñuqapa rinayqa. manareptiga mana chamunmanchu qamkuna kallpanchasuqnikichik. Rispaymi ichaqa kachamusqaykichik. Payamuspanmi runakunata convencichinqa Dios kasqankumanta. Diospa munasqanman hina kawsanankumanta. Hinaspa juicio punchaumanta. ñuqapi mana kresqankuraykum huchayoq kanku cuentatam hukunqaku diospa munasqanman hina kawsanankumanta ñuqaqa richkani taytapa kasqanmanmi qamkunapas manañam rikuwankichikchu cuentatam hukunqaku juicio punchawmanta kay pachapi kamachikuqa ñam husgasqaña achkaraqmi ninaykachkan qamkunaman Ichaga manaraqmi entendewaqchikchu. Chigapis espiritu amuspanñam, yachachisunkichik tukuy imapas chigapkaqkunataqa. Payqa manam kikillanmantachu rimanqa. Aswanja llapa imapas uyarisqanmantam. Hinaspa mullasunkichik, qipatimpukunapi susidikunanmanta. Payqa ñuqatam alabawanqa. Ñuqamanta chaskispanmi, willasunkichik qamkunaman. Taytapa kaqninkunaqa ñuqapam, chaymi nirqaykichik. Espirituqa ñuqamanta chaskispa mullasunkichik qamkunaman, nispa. kusikoy tikra Llakikuypas kusikuymanña tikrakunanmanta. Asllamantam mana rikuwankichikñachu, hinaspam ashllatawanraj rikuwankichik. Chaynata niptinmi wakin disipulunkunata Imanich Imanichkantaq asllamantam mana rikuwankichikñachu, hinaspa asllatawanraq rikuwankichik, ñuqaqa richkaniñam taytapa kasqanman nispaqa, ima ninanma chay asllamantaqa, manam nisqantaqa entindenchikchu. Jesusmi musyarurqa tapukuy munasqankuta, hinaspam nirqa, nirqaykichikmi qamkunata, asllamantam mana rikuwankichikñachu, hinaspam asllatawanraq rikuwankichik nispa. Chigaptapunim nikichik. Hamkunam wahaspa llakikunkichik, hinaptinmi runakunañataq kusikunqaku. Ichaqa llakisqallaña kachkaspapas kusikunkichikmi. Warmipa wachakunan tiempo chayramuptinmi payqa tarikun llakisqallaña. Wawan nasiramuptinñataqmi hunqarun kunata. Kay pachapi wawang wawan nasirusqanraykun payqa kusikun. Chaynamá kunapas, kunanllakisqa kachkankichik, ñuqa kutimuptimi ichaqa kusisqa kankichik. Chay kusikuytaqa manam pipas qillusunkichikchu. Chay punchawpiqa manañam imamantapas tapuwankichikchu. Chiqaptapunim nikichik. Sutiypi mañakuptikichikqa taytaqa husunkichikmi. Kunankamam sutiypiqa manaraq mañakurqankichikchu. Mañakuychikya hinaspaqa chaskinkichikmi. Chaynapi chihap kusikuniyuq kanaykichikpaq. Kay pachapi manallinkunata Jesuspa vencisqanmanta. Kaykunatam nikichik rikchanachiikunawan. Amuq punchawpiqa manañam rikchanachiikunawanñachu rimapayasqaykichik. Aswanja sutillatañam rimapayasqaykichik taytaymanta. Chay punchawmi taytata mañakunkichik ñuqapa sutiypi manam ñuqañachu taytataqa ruegapusqaykichik. Taytayqa kuyasunkichikmi ñuqata kuyawasqaykichikrayku. Qamkunaqariki creerqankichikmi Diosmanta amusqayta. Taytapa kasqanmanta mamurqani kay pachaman. Kunanñataqmi kay pachata saqespay kutisaq taytayman. Disipulunkunañataqmi nirqa. Kunanja sutillatañam rimachkanki. Manam rikchanachiikunawanñachu. Kunanqa yachanikuñam TUKUIMA y kasqaykita. manañan pipas tapusunkiñachu. Chayraykum dios Diosmanta mushaikita Nispa. Jesús MINERJA, NYACHU Ñachu creeron KICHIKNYA, Ñam ora chayaramunña. Sapakamam pam hinaspam KICHIK, Y CHAGAM manam sapallay chukachkani taytaymi ñuqawan hakachkan. Kaykunatam nikichik, yanapas jairayku hawkalla kanaykichikpaq. Kay pachapiqa ñakarinkichikmi. Ichaqa kallpanchakuychikya. Kay pachapin mana allinkunataqa venceruniñam.